Евангелие според Јован 13 глава. Кога Исус рече, кога го знаете ова блаженост, како извршувате, се што предходно кажал, значи во врска со мијењето на нозете, каде што главната полука не, не е чинот на мијење нозе, туку лекцијата за понизност Значи, лекцијата против гордоста и самовозвешувањето. Бидеќи мењето нозе не било тогаш обред, тоа не било обред, верски обред, туку тоа било практична потреба. Значи, луѓето одале по сандали, прашливи, кој немал сандали дури и бос одел. Значи, со прашливи нозе, кога се влегувало во дом на гости, секогаш домакинот, особено ако бил поимотен човек, а за време празници, заеднички празнувања, се собирале кај побогати луѓе, дури и христијаните подоцна се собирале на своите богослуженија, бидејќи во првите три века имале само домашни цркви. Историјата кажува дека се собирале во домовите на, на побогатите христијани, бидејќи тие биле пошироки, поголеми домови каде што можеле да, да влезат. И еден таков домакин вообичајано имал слуги кои што ги миеле нозете на сите дојдени, на сите гости, кои што нозе, значи, биле прашливи. Немале, како ние денес, чорапи и чевли, току нозете им биле директно изложени на прав. Продолжувајќи во 18 стих, Исус вели, не го кажувам ова за сите вас, Зашто јас ги знам оние што ги избра. Но нека се исполни писмото, кој јаде леп со мене, ја подига петата своја против мене. Еден цитат од 41-иот псалм, што Исус тука го наведува во горната соба. Со ми зборови тој малку повеќе појаснува што значило оно што предходно го споменал во десетиот стих. Каде што на Петра му одговори и рече „Неизмениот треба само нозете да му се измијат. Зашто целиот е чист. И вие сте чисти, но не сите. На што мисле Исус тука со овие зборови? Исус ги воведува своите ученици сега во една многу незгодна и деликатна ситуација. Нешто што е против секој бонтон, нешто што е политички некоректно. Со други зборови, нешто што воопшто не е дипломатски бидеќи Исус на прво место ги кршал тие човечки правила, правила кои што повеќе служат за лицемерие, отколку што се одрасна на култура. И во многу, во многу прилики гледаме низ Евангелијата дека кога требало да предупреди за некоја опасност или да укори за некој греф, Исус бил директен. И сега, во оваа прилика, зошто е толку директен, кога ги предупредува учениците, дека еден од нив ќе го предаде? Зошто тоа го кажува? Од сега ви кажувам, вели во 19 стих, уште пред да се изврши, така ќе се изврши, да поволувате дека сум јас. А што е тоа? Тоа дури ке го каже во 21 стих. 20 пак вели, Вистина, вистина велам, кој го прима оној што јас го пракам, мене ме прима, а кој ме прима мене, го прима оној што ме прати. Да се подсетиме малку на минатата сабота. Кој седел од десната страна на Исус во горната соба? Јован, возлюбениот ученик. А кој седел од левата страна? Јуда. Значи, Јуда бил левицата. Политички, дали знаете зашто, од каде потекнува овој израз? Левица, десница, лев, левичари и така натаму. Пример, комунистите се левичари. Како да оно што го бирал тој израз, за да означи политички ставови, правец и така натаму, како да сака да каже, јас намерно го бирам патот на Јуда. Јас намерно војувам против Господа. Јас намерно, значи, истапувам, настапувам против Него. Јас сум богоборец. Многу абсурдно, многу бесмислено. Многу бесмислено е да ја бирате страната која што е поразена. Побесмислено од бугарскиот избор, барем бугарите не знаеле однапред која страна ќе победи, иако во два пати ја биле погрешната страна, таа што била поразена. Меѓутоа, во Христовиот случај, во големата борба постои страна, за која што сега веќе се знае, после крстот се знае, дека е победничката страна, и постои страна за која што однапред се знае дека е страната што губи. Зошто поголемиот дел од светот ја бира губитничката страна? Кога однапред е пропаст, се знае, однапред таа страна води во смрт. Со други зборови, зошто го бират широкиот пат? Зошто влегуваат низ широката врата? кога е тоа патот што води во смрт. Се разбере, не постои никакво суеверие во поглед на левата и десната страна. Меѓутоа, Јуда сакал да биде најблиско до Исуса. Тоа беше поентата. Дали тоа значи дека ги имал истите мотиви како еден Петар, например, или како еден Јован, или како брат му на Јован, кога за нив двајцата мајката побарала од Исуса да седнат едниот од десната, а другиот од неговата лева страна. Значи нема ништо лошо, да се седи од левата страна. <laughs> Тука нема суеверие. Пошто се разликува Јуда, тоа сакам да биде нашата мисла оваа вечер, пошто се разликува Јуда од другите апостоли, затоа што самиот Господ ја прави оваа разлика. Прво во десетиот стих што прочитавме, и вие сте чисти, но не сите, а потоа, 19 стих, не го кажувам ова за сите вас, зашто јас ги знам оние што ги избрав овој, значи 19 стих ни кажува, ни дава дел од одговорот. Разликата помеѓу Јуда и другите ученици, кои и другите беа грешници, и другите се бореа за прво место, и другите, и другите имаа, значи, да речем, себични амбиции, но ја бараме разликата. Која е разликата? Зашто другите се чисти, а овој не? Зошто на другите само нозете сега преносно зборувам, треба да им се измијат, а овој целиот треба да биде измијен, Се уште не е целиот измијен. Јуда бил од сите апостоли единствениот што Христос не го избрал, не бил избран од Христа за апостол. Туку самиот му се придружил. Много интересно. Значи, сите оние луѓе, кои што се запишуваат на теолошки факултет и кои што Бог не ги избрал во неговото дело, во неговата служба, чиј пат го следат? Оние кои што не се повикани во Божјето дело, а сами по своја иницијатива се запишуваат на теолошки факултет, си планираат да станат проповедници, теолози, пастори, свештеници, учители. Чи пат го следат? Го следат патот на Јуда. Барај во овој поглед, повторно ме <laughs> предупреди. <laughs> Еден наш брат повторно ме предупреди да пазам да не напагам. <laughs> Како може би утрово на полуката или мејантата сабота во ред, Меѓутоа, само апострофирам една ситуација. Многу е битен, во Божите дело е многу битен принципот на вокација. Дали Бог те повикал? Дали го имаш Божиот повик? Поточно, дали си повикан за тоа нешто? Јас лично не планирав никојаш да бидам проповедник. Не планирав јас. Меѓутоа ме викале, уште, уште се секаја Мацо Гошев ме викаше значи, ми го предлагале тоа, па јас па некев. Ете, се случи, се, се случи. Многу е битно да се биде повикан. Не е тоа човечки план, човечка амбиција. И не може да биде. Каков е случајот со пророците, каков е случајот со апостолите. Зошто Јуда му се придружува на Исуса? И тоа беше споменато минатата сабота. Јуда сакал да му се придржи, но сепак да биде на дистанца. Но сега да ја побараме малку по внатрешната, по длабоката причина. Што е разликата помеѓу еден Јуда кој што имал себични амбиции и да речеме останатите апостоли кои што исто така се бореле за прво место, за прва чест, кои што горе долу не се разликувале многу од јуда, барем гледано од надвор. Еве и Петар, и тоа пророќство ќе му се каже во оваа глава, само при крајот, се одрече од Исуса. Па сепак Петар е Петар, не е Јуда. Петар е едниот од чистите. Петар е едниот од избраните. Од Христа повиканите апостоли. Случајот со Јуда Искариотски е навистина многу трагичен. Јас во Стариот Завет можам да го споредам значи, Јуда со случајот на првиот израелски цар Саул. Значи имаме два, два загубени случаеви. Едниот во Стариот, другиот... Во Стариот Завет има повеќе загубени случаеви и во, и во Новиот Завет има повеќе. Например, Ирод Антија, па го споменавме денес, загубен случај. Зошто некои луѓе имале важна функција во Божијето дело, Саул бил цар на теократската држава, значи на Божијата држава, Јуда бил благајник на Исуса Христа и апостолите. Луѓе што имале важна функција а се загубени случаеви. Рековме и Петар ке се одрече, и другите биле горди, до некаде себични. Меѓутоа постои суштинска разлика, освен разликата што направивме во поглед на вокацијата, едниот не бил повикан, не бил избран, за разлика од другите. Што е тоа што можеме да го кажеме за случајот на Јуда, па и за случајот на Саул, како посебна карактеристика? Зошто овој човек, според Христовите зборови, според неговата оценка, не бил чист, а еден Петар кој што во оваа глава ќе му се рече дека ќе се откаже од Христа, пред петловото кукурикање, и на вистина ќе се откаже од Христа, зашто овој Петар се вбројува меѓу чистите, а Јуда не е чист. Значи, ја бараме таа суштинска разлика. Што до сега сте слушали и што до сега во, обичајно се кажувало за Јуда? Сакал да биде прв министер на Христовото царство. Се сметал себе си за најпаметен од останатите апостоли. Де факто бил најобразован од сите нив. Мегутоа, ако само тука застанеме, дали кажуваме нешто побитно, повеќе од амбициите на другите ученици? Рекохме и тие се борле за прво место. И тие сакале да седат најблиску до Исуса. И тие си имале блескави замисли, перспективи за месијанското царство, кое што Исус дошол да го воспостави. Што тука има нешто посебно во јудиното однесување во неговите чувства и амбиции? А, интересно размислување. Значи, еве бидејќи го споменавме Петар како представник на чистите, и воопшто Петар се споменува, на, многу често се споменува на прво место, кога се набројуваат апостолите. Значи, барем формално постои Петров примат. <laughs> иако не постои суштински, како што би сакала католичката црква. Ако се вратиме малку на шестата глава, кога потврдата беседа, токму беседата кажана за Христовото тело и крв, повеќето Христови ученици го напуштаат. Таму некаде при крајот се секјавате, Што им вели Исус? 6 глава 67 стих. Тогаш им рече Исус на 12-те, само со 12-те сега останува во последните година и пол. Значи, по практично малку помал дел од втората половина на неговата јавна служба. Да не сакате и вие да се отидете. Што одговара Петар? Често пати Петар го кажува оно што го мислат останатите, но тој секој ше брз да го каже, како нивен портпарол, тој да го каже мислењето. Тој да го даде одговор. А Симон Петр му одговори, Господи, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот. Значи, што споменува Петар тука како на прво место? Што е тоа што го привлекува Петра кај Исуса? Вечниот живот. Петар искрено верувал во вечниот живот и дека во Христа може да се живее тој вечен живот. Дали Јуда сакал вакво нешто? Дали он бил привлечен за вечен живот, за спасение? Појавно вели Петар тука, и ние поверувавме и познавме дека си Божиот светител, Христос, син на живиот Бог. Еве зашто како, како Петар <laughs> го кажува ова во името на останатите. И ние, вели, поверувавме и познавме. Не само што поверувавме, току се уверивме дека е така. Дека си ти Божиот светец, дека си ти Христос син на живиот Бог. После овој сјаен Петров одговор, Уште во шестата глава, што кажува Исус, 70 стих, Исус има одговори, не, не ли ве избрав 12 нина, но еден од вас е гјавол. 71. А ова го зборуваше за Јуда Симонов Искариот, зашто тој, како еден од 12 сакаше да го предаде. Што ќе беше подобро за Јуда? Да се отидеше заедно со овие што го напуштаат Исуса, не можејќи да ја сварат тврдата беседа, Значи, оно што Петро кажува, ние поверувавме и познавме, Петро кажува во името на сите, но Петар не знае дека помеѓу нив има еден за кого што, на кого што овие зборови не може да се однесуваат. Помеѓу нив има еден кој што не верува во Исуса, кој што не е привлечен за вечниот живот, за спасението на душата, кој што не го интересира тоа дали е Христос Божи син, и кој е и што е по својата природа, по својата суштина. Во оваа ситуација, после тврдата беседа, Јуда сваќа дека Исус не е тоа што повеќето евреи мислат дека Месија ќе биде. Овие што го напуштаат Исуса, и тие сватиле дека овој Исус од Назарет не е тоа што повеќето евреи мислат и очекуваат дека Месија ќе биде. Па сепак се поставува прашањето. Зошто Јуда и понатаму останува со Исуса? Зошто не се заменува со останатите? Да се разбереме, овие останатите кои што го напуштаат Исуса после тврдата беседа. тие се исто така загубени. И затоа пишува Елена Вајд, тие го напуштаат Исуса и повеќе не одат со Него, што ме така, за нив нема вечен живот. Можно е некој подоцна, ако се покае, значи, например, после 50-ница и така натаму, Мегутоа, сегашниот став на пуштање на Исуса, ако тоа бил и конечниот во нивниот живот, тоа значи загуба на спасение и на вечен живот. Зошто? Бедеќи спасение и вечен живот има само во Исус. Нема друго име, нема друг пат, нема друга врата. Само во Исуса. Новиот завет е кристално јасен кога ја нагласува ова вистина. Само во Исуса е спасение. Само преку Него има вечен живот. Значи, и Јуда дури тогаш сватил дека Христовата мисија и дело не се славолюбивите очекување на еврейскиот народ. Па тогаш зошто и понатаму останува со Исуса? Зошто не си оди? Прочитавме 71 стих од 6 глава, на кој што се подсетивме, ни кажува, затоа што тој сакаше да го предаде. Значи, Јуда останува заедно со Исуса до крајот, поточно не успева до крајот да остане, Јуда нема да го види крстот, затоа што попрво самиот ќе се обеси. Пред да се случи крстот, Голгота. Но, целта зашто продолжува и останува со Исуса, па дури и сака да седне најблиско до Него на светата вечера. Е затоа што има намера, планира да го предаде. А зошто тоа сака да го направи? Зато што ако не можам да се збогатам со Исуса, ако тој не е тоа што мислевме дека ќе биде, ќе се збогатам на тој начин што ќе им го предадам на свештениците, на властите, на старешините израелски. дали се збогател. 30 сребреници. На крај добил само толку. Но не го добил ни тоа. Не го добил ни тоа. Брзо се соочил со адот, со темнината, со чкртањето на забите, со проклетството, со грижата на совеста. Ќе видиме подоцна и Петар ќе се соочи со грижа на совест, со проклество. Но и тука се гледа разликата. Петар ќе се покае. Со крстот мнозина ќе се покајат, ќе се променат. Јован ќе се промени. Меѓутоа, Јуда не се кае. Јуда се обесува. Јуда има грижа на совест но тоа не го води кон покаяние. Тој не бара прошка. Тој ја прифаќа сета тежина на проклеството врз себе и решава самиот да се ја запечати својата судбина. Самиот да си ја запечати својата загубена ситуација. Многу страшно рековме и на примерот на цар Саул, Библијата е полна со луѓе кои што се споменати на низините свети страници. Значи, влегле на некој начин во вечноста, на тој начин што се споменати во книгата над книгите, а кои што се загубени случаеви. Колку страшно, колку трагично. Зошто? Зато што или не верувале, или намерно станале левица. Намерно решиле да војуваат против Христа. Да застанат на страната на неговите непријатели и барем од тоа да се обидат да извлечат некоја корист за себе. Нека Господ не чува сите нас од такво нешто, но се разбира, ја верам дека никој од нас нема такви намери, Никој од нас не станал, не дошол тука. Барем тука јас што ја гледам. Никој од нас тука не е масон, не е језуит, не е агент кој што дошол намерно за да ровари и намерно да го подкопува и да војува против Божито дело. Но, е за извини баже, морам да напагам. <laughs> Иако ме предупреди да, не, да, да, да внимам да не напагам толку. Адвентишката црква е полна со такви агенти ден денес. Полна со јуди искариотски. Кој што се во неа намерно со инфилтрирани, влезени со цел да растураат. И резултат на еден таков растурач е и расколот на адвентистите во Македонија пред 20 години. Но и тоа не е ништо во спредба со многу други настани во светот на по-големо ниво. Нешто време измена и повеќе него што требаше, но застанавме кај 21 стих. Кога ќе продолжиме, веројатно, другиот месец. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.